Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Bueno, Kiroli informazioa jarraian eh, argulloan saioan, entzun ditugu emaitzak eta orain emaitza horiek komentatuko ditugu. Jose Miguel López, kaixo guardion! E guardion, este urtzi, fa, jo, oñaz ateriak erurtzi. ja. Oa handiko txura, eh? Ja, ben... Mm. Ba, ben bueno, emaitzak amarezki gutxinez, eh? Ba, ba, ba, Iekin batea, oso ondo, oso ondo. Bueno, sí, ondo hacia guztia. Bai, eta hize, ondo. Ondo, a ber, ba, horrela jarraitzen dugu. Eh? Oixen, oixen. Bueno, oi hartun bai. Kirol elkartea, eh, aipateko dugu, horrezko taldea bintzatze bai. Eh, porrota jaso zuelako. Bai, bigarren eh, e, aztea segidan, eta ez egit, e, partidu nahiko raroa, zetik, benedizko minutuko ja, e, gola jaso zutero jartuarrak, 0 bat, Aha. eta gero ja, e, Dezikoet de, de, zatien ere, ja, bigarren gola jasun zuten, 0-2 Eta, gau, bi gol aurka txean, eh, zaila, ez, geho, iorik zartu zuen gola, bat bi Baina ez izan zuten eh, gutxinez berdinketa lortu Eta nik uste berez izan zutela, ez, eh, berdinketa Baina, bueno, alare, kustatu goiko postuetan dauztela Eta, ja, atorren, azte bukeran e, eh, sorte pixka gehiago dakatzen eta gutxi eh, berdinketa eta bat maute irabazte dute. Amigak oa esango dut, urzi, e, eh, bai. ez ezen bezala Imanol Valencia, gero, Gorka, Xabarri, Inaulo Perena, Unai, Enekoitz, Jon Garbendia, Iban Pikabea, Pablo, Ionita Spiroz eta Xavier la pasaran. E, aldaketak, e, pikera zateian, Berezi hartua, Jon Martin, Arizo Jarbide, Inau Ferranez eta Bilar Esponda. Zame zela, e, Gola, e, Ionit e, Aspirozek. Eta zarekapera zebaldemadugu, lezan zute, baina, bueno, lider di joa naitasuna, hogeita punturekin, bigarren berillo, hogeita punturekin, irugarren tolosa, hogeita betzi punturekin, eta laugarren, eh, oiartzun, hogeita zazpi punturekin, egin bi partido segiran galdu, justen da, eh, oso dokokatu da, ozela, mm -hmm. Eh, eta aukera bai ikustela ere, bueno, a ber, urrezatxa hartu maute, berriz ere horre eh, gariarko taldeak, e, mutilak e, berri zorkoiko gehiago eta e, joazeko, ez? Mm Baina bora ez dago gaizki, ez? Eh? Egia zan e, urtero horra biztela hogarren, bosgarren eta eta egia zan e, eh, kristo meditu da kate. Getxira postuetan, e, Montra, a, Montragon azken postua amaika punturekin, gero roteta amaik punturekin, eta beobia amaika amai punturekin. Eta hurrengo azteko zea partida, izango dute lideren aurka, anaitazuna hori partido zaila, Baina, bueno, arronka polita dakate, eh? Liderra aurka abaldi mala irabazteko. Ba bai, ba bai. Bueno, zeinek eh, espero ez? Oi hartu nahin eh, postu honian. Egoti, eh, Josimil? Ez que, uzi, uitzen egia ondo, eh? Egia zan, eh, eta etorko da urte bat, pues, eh, normala den bezala, eh, pues, eh, jetxi, <laughs> eh, jetxiera postua, baina, bueno, hor eh, atzean egotea, ez? Eta nik uste dut, ez dugula aztu behar nun gauden, Horezko regional talde, e, eh, grupua oso zaila da, eh, e, talde, ba, talde, talde pila bat urte asko da batenak, ez dugu behitu ze talde da uste, mm -hmm. ez da, ez da urte dagoela hor e, e, hortan, eta nik uste dut, ez bezala, eta pontsi eta taldeak, kristo meditu da daukatela, eitxe egin lanakin, talde sendo badago, urte asko alkarrekin jolasten, jokatzen edienak, eta ez da eta ondo dozterin, bale, baina, etoko dira ere, igual, momento, momento zailak, eh? Oixen, bueno, eta neskak ere porrota, utxe eta bi, ez, ukeres banaz? Bai, bai, e, bo, e, salmezen, bo, jatu zuten e, Bilbon, atletimeko aurka, bi eta buzaldu zuten, eta ez bezala, bo, lideren aurka, eh, eta orduan partida zaila zegoen, eta, bueno, e, nahiko, zazkeneko irula porrot zeluzte zute segidan, baina, bueno, bigarren postuan da, uste, eta nik uste, hor, hor lortu berutela, ez? Atletik, be, e, ezin du higo kategoriaz, ez, e, atleti dago lago beste, orduan, zan, zaiatu berrute gutxinez, e, bigarren e, postua mantentzen, eta abanto, oaren, inguratu zaiote punto batea, ez. Baina nik uste dut ere lan txukurik ere dira, Mikel eh, taldeak, uh eta ea, ea, ea, horiek ere gara dut horretzen duten urrengo, urrengo aztean. Zerkapena, e, atletik be, gar puntu, oiartzen ogoite iru, eta abanto hogeita bi. Eta daukate datorren igandian amabitan, e, bueno, aukera irabazteko e, oiartzun rebelin, azken aurrenako e, partida, e, azken aurrenako uste. Eta esan barra dugu, bai oiartzun horrezko regionala eta nezketan, dela e, lehenengo itzuriko azken partida. Ara. Orduan, e, ondo zezalkatuta, eta ratxa ber on batean e, sartzen diren berriz, temporada luzi izaten da, eta ea, ea posible duten. Eh? Ederki, bueno, zer gehiago, Jose Miguel? Lehen regionalak, igoera fasea jokatzen, oiartzunen bat, lazkau kiru, Orezko juvenilak, koza iru, oiartzunek iru, oiartzun sortzi gara. Ikusten duken bezala urtzi, eneko azte bukara hmm, gorra da, ez du inorrek irabazi, batez ere e, goiko taldeetan. E, eh, areto futbola futbol zalakoa jokatuko dute iru taldeak, datorren azte eta oiartuko zaskilagunak ere berdin, jokatuko dute ben partidak, datorren azte bukaran. Mm bai mm? bueno. zeak ebai ez? Eman txuzute, e, eh, oiarteko eta bueno, e, oiak azte ere partidako kastela dira, txostekoak ere bai, eta bueno, jazturen ere bizi jagola pelota, ez? Eh? Hoixe, emakumen Superliga, Jose Miguel. Bai, hartuko dugu, eskar, eskar, eta ezako dugu hemen, e, irut, eskolta aldeak irabazi entzutela. Bai realak, bai atletikek eta bai lagunakek. Eta orduan atleti dago bigarren, e, eh, berroi diru punturekin, enengo Barcelona, berroi punturekin, eta sortzi garen reala, hori punturekin, eta bueno, aukerakin, ez, eh, hor, erreginak kopa jokatzeko. Eta ama bigarren, lagunak, ama punturekin. Aha. Bueno. Bigarren B maila hartuko jau? Bai, bigarren B maila horko drontal jo! Ez da bai, bitoso fine, eh, sanze? Neiko, neiko larri. A ver, a aia, horre. Gero ez dukaz duberra irutzi, karo, eh, Igo Martínez, Illarra, eh, Pardo, bai. eh, oiek zian, eh, batzea, ez? Eh, jokatzen zuten eka eta, karo, kendu jote lau osko horregadore, eta, eta neiko lan, ez? Eta gero gazteak ere, ondiko zuztea dira, eta aurten aben gutxinez maila mantentzen duten, ez? Eta bezesko altaldea, bueno, eibarri joa zerkapen armango du mirandez, berroi puntu, oso mirandez dago oso ondo, eh? Horre, da, ko, kopan ere. Horre, eh? oia, kopako sorpresa, zengo du. Bai, bai, zalde oso zendoa dago, eh? Eta Euskaldun pila bat ditu, eh? Bigaren ponferra dina, oita malo puntu, irugaren eibar, oita malo puntu, lagoren amore bieta, oita bai puntu, bosgarren alabez, oita mar punturekin, eta zesta hori bai. Hmm. Real Union, jahetxi egin da pixka bat, amargaren postua, oita sortzi puntu, eta zamezela reala, Hemen garren. Eta segunda be oso gorra da, eh? oso gorra deke. Eh? Bai, oso, oso. bai. Eta jokzienak zenek pila bat. Galdu intzun gainea, unionek osasunan kontra. Bai, bai, bai, bi eta iru, alabezeke berdin du, eta maiz, kostako jo jokzienak jokzienak. e, eh, zuzenean jokzienak lehen ebizikoa e, eh, playoffak eh, bat jokatuta, edo beste, beste bat, baina bestea jokatu bat juzte beste bi iru partida, eta oso zaila da, eh, horre igotzea. Bueno, e, naiz eta Euskal Talderik ez egon, e, oiartu bai. ditugu, bigarren amaia, Jose Miguel. Bai, bai, hemen dago jaktuar bat Gironan jokatzen dena eta egizka zaizar, ea sorte gehiago daukan aurten, lezioekin egin tegia zan ezorre txarra dabil, adirudi e, eh, pizkort ondo jarri dela, eta hor da ustez, deiko e, eh, bueno, e, eh, jetxigera postuan indaztik ama, amairu punturekin, Cartagena amazei, Girona amazei, Huesca que eta Villarreal B mesortzi, Kristo Leia, eta Goyen zer bezango dugu, digaren maiare oso gorra da, egia eh? zen oso lehi estuan, partida bat irabazi, bero berugo, irabazi, galdu ezkeo, ezke, eh, da, da oso oso punto gutxitan, talde pila bat, e, lider elxe, hogeita mazazi punturekin, gero, bigarren deportibo hogeita mazei, Eskulez hogeita baina Baiaoriz hogeita mazost, Zelta hogeita mairu, eta Kordoba hogeita mairu. Hau poza ez gaudela bigarren mailan. <laughs> bueno, eta lehenengo mailan, eta gaur e, ez dakia zer, Jose Miguel, baino amaika telebistan egiten dugun bezala, oi hartzun irratian ere, Kirolez bai saio, saioaren e, emango dugu, irubi eta punto bat, zer bitzen, Jose bai. Miguel? Azte pixkan, pixkan, eh, Raleko eh, zeak, ematen? Ez diat, ez diat, iazan asko pesatu, ralai, ralai buruz, eh, nik esango nuke Griezmann ozondo bilizela. Iru puntu, ordon. Antoan. Bai, e, egia zan, e, eh, aukera izan dut zitun pila bat, eh? Eta pena bat, eh, ez zula, ez zula hor, eh, ez zula zartuko lak, ez? Baina nik uste dut okera, gero nik uste e, erdian aranburuk e, kristolan egin nahi dela. Bi puntu, orduan? Bi puntu, zetik aranburuk erganean muztiakin eta hor da bilez, e, eta, eta zea. Eta punto bat, ez tegit, nik egia zan, e, aurren ez dugu lan baina bai, atzean eta aurrean dibiltzen dena gatikan, zuru, gure launa zuru. Bale, Eman, bueno, ya, nike, ya, nike, nike, ebango jut, Jose bai, Miguel, iru puntu eh, Antoan entzat, baita, eh? bai. oso hondi biletzen, uh -huh. eh, bi puntu, nola ez, zuru, zuru, herria zurekin, bai. Bai. eta puntu bat, mm, agiretxe entzat. Gozondo, bai. Eh? ondo, ondo da, ondo da bilek izan, eh? Bai. Eta, bueno, partidu ez zer ezan, torre txarra. E, eh, aukera pila bat, nienko zati dut zortzi bat aukera izan zuela garbi. Bote ah, zaina, Andrés, uste duzen handula, oso oso ondo, eh? Sona, eh? oso ona da, eh? Oso ona da, xierri ezo bezango du neiko lan horrei, eh? eh ez dut, eh, mm. momentu enten jai daukala. Eta, bueno, geok, geok kontuatzen dut urzi, eh, bai. ralak eh, korner eta nola eh, aldatu duen, eh? Nola bela eta zuru jartzen ziren korrenatea atzeko? Bai. Eta esan duen zaiatu da zela, eta reko jarri zuten, eta zorra txarra gatik, jo bigarren zatian normala den bezala, pixak txizia, baina nik uste partidua zela, irabazteko partida, eh? Bai, nik zalen eh, artian ahiginan eh, komentatzen, eta esaten zuten, hau da, Barcelona, bai. o, bueno, ez dakit, baina bai, eh, bai. beste talde bada, esaten bai. Intensitatea ondileak ir, eta ez dugu aztu behar geho gainea hor lesionatu dagoela jarra hor kanpo erdinan ekizten egin duna, Markel ere hor dago, eta aldaketak egitzeko ere, bare, badago taldea, da taldea, taldea, oan kopa, bueno, kopa egeo izango dugu, e, eta hor bueno, ez gero ere, euskal taldea, bueno, atletiek eh, berri nuen zula, ifita gutx, partioneko kaskarra, eta, bueno, ez zuten gutxinez eh, galdu, ordun eta gero ben, bueno, Barcelona ez, pixka berri nuen zula, partida lapurtu zioten, Arkala dieneko joko anaiko azizke minutuan izan duzera horrek alako ez bai, e, bai, e, penalti garbia, oso garbia bai, eh, bai atetik ateratzen du eskuarekin ez da zein zen, zehazki mhm. Eta hori, ba, epailea Turienzo Alvarezek right. Bai. ez zuen eh, adirazi penaltia eta yeah. ez zuen jokalariak eh, eh, kanporatu, berez eh, yeah. txartel gorria da Mm -hmm. bueno... Bueno, hoy Barcelona Arbitruak normalian txarra ikiuk le ere. Bo, ze txarra dien. Eta Barcelona eta Madrid kejatze balde maria, imagina tu, taldeak. Da, bai, bai. edo, jakoik, zarabozabat, horrazi mat, edo, ze ze kejatzeko ze motibo dituzten, ez? Bai, bai. Bueno, tokatu jo Barcelonai, baina, bueno, eh, eusio posibilitatea tokatu, ez que... Ah, bai, bai, bai, bai. Arbitrajena... Oida... Gusta jo, bano, eta ze maia dragon, eh? Bai. Eta... Lenguan teixeira ere, buf... Bai, desastre. Txartelak bai. uste ut itxian utzi bai. zitular, o... Bai, bai, bai, bai desastre. Natik... Bai, zer? Ez, ez ekapena, eh? Eba, eh, bai, nik, txoin, txoin, eh, nik eh, osasunatik aipatuko nintzozke bi, bi izen, eta bai. Gainera urten osondo fitxatu du, osasunak, bai. Lama eta Ibrahima, bai. eh? Bai, bai, bibeltxak. Bai, bai, bibeltxak. Ia zan osondo, eta bueno, eta atezaina... Bueno, Andrés Fernández eh, osona. Atezaina da, ja, aparte, ez? Bueno, se Real Madrid, de Real Madrid, líder, Barcelona, hoy bezortzi, mejor puntu, dos puntos. Dos puntos ya, ¿eh? bi partido día mañana, ahora en Liga Liga, joda, eh. O Pero... Bai. Y el lugar eh, Valencia tengo de la hora, hoy malo punto de Kim, tenía bai. Ariza e, hartu eh, gola eskerra azken minutuan, eta nik usteo horrengo dela. Gio, Levante, ea mantentzen duen, ez kostako zailo, baina, bueno, e, laugarren hor, eta gozozuna, eh? Nik usteo zuna da gola, bere jokua baina, hobeto, zekapenean, bai. eh? Uzi? Bai, bai, ara da, bai. Baina... Puntu batetzen da, baina ez da hola joko zeik egiterek eh, zen, eh? Osasunak duna da, atera, egiten bai. zaiola, eta sartzen diela, eta jazta, Bai. Eta gero atletik hemen betzik garren, hogeit iru punturekin, nik ustutena arazoa atletikenekoa dela, bank, au, aukia, ez? Eh? Zatik, nik e, eh, itzen duet, ez? Ezke, eo zer talde daukate, iru lau delantzero, aurrela, izbiakiratu erralean, ez? Eta uste? Bai. Agirretxe, Ifran, Llorente... Eta, ez eta, eta dago frango la bakarra, ni eskarritzen ¿eh? Bueno, toquero, zea, tokero, ez? Baina tokero, delantero, es. Ya eh, es, ez? Ja, ez, ez. que que gehiago, eta Europa jokatu behar usted? kopa eta liga nik hor neko eskaz diat, eh? eh eta eta bankaukien ere, hor du, beste egiten zegit, hor egin dozte, baina bai kopatik ez baute zeiten, edo Europa egin, eziko dia horre ere kritikak. Kopa, aipatu duzu, Jose Miguel, e, aste azkenean, eh, bueno, aste azken, aste arte, aste azken ostegun, bai. eta, bueno, ba, realak aurrera ateratzen badu, eta aletikek aurrera ateratzen bai. badu, <laughs> urrengo, ba. astean, Euskal Derbia. Bai, bai, baina, bueno, piano, piano, eh? Erralak bita uz, emaitza hona da, bihar jokatzeko, baina, bueno, ea, ea, e, atera urte gola zartzea, atzean zartu gabe, zetik bestela bakigu zartze bat du gola Mallorkak, e, ez dut dela gauza, ez? Bai. Eta gero, utxe eta utxeakua, batetikakua, arriskutsua da, eh, emaitza, eh? E, golik ez zartzea, e, etxetik kanpo, ez zan edu, bat gol bat, ojo, oan dikan, zezan handia, eta gau, ikustu eta batzalonak guau, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, atletikak ere aukera ditu, baina kopa, kopa da, eh? Erre. Mhm. Eta, bueno, bukatzeko lehenko bai. jakin, egetxira postuan, zara goza, nik uste torneiko, ba, deiko larri, eh? Bai, bian dago, nahiz eta Jimenez konratatu nik uste entzunak. Bai. Esportin, ama punturekin, bilarrea lama zer ikustu aterako dela, zortikan. Mm, bai, bai, Taldeakin eta horrakin amazazpikin, zazpikin, gero da Granada, Mallorca, Rayo, Getafe, nik bueno, hor talde pila badagozte, Eta, bueno, nik uste dut ja bukatzeko dugula ja zanez, torren azte bukaren e, eh, larun batean, Valencia Reala, zestan, uste gaina horri izango zestan amika telebizta gugin, eh? Ai, mesta jan, uxe. Oida, amika telebizta, gehi, oiatzu irratia. Oida. Eta, izta amika telebizta egin jun. Oida. Atleti, Levante, eta osasuna, osasuna razin. Uf, hor bai, eh? Osasuna gaber eskubat botzen digun mintzat, razin irabazita, osimil. Miguel. Ea, lade. Bueno, bai. azteko jo beste, zeak, beste eh, kirolak. Venga, guazen. Zaskibaloian esan, Bueno, eh, kajara bola Baskonia ya zarkatu dela, kopa jokatzeko, laguna ero GBZ-eko zondo duka, gira zaztu irabazita gero eh, luzapenean, ematen zut ja ezin zela, baina eskibalo jadek ikar, ja, enbiltu batian, zema gauza erratu lehizken, zema bai. gauza erratu lehizken. Eh, luzapenean, irabaz zuen orduan, eh, bueno, ondo jarri zailo, kopa jokatzeko, eta ja aukerik gabe dago nahi ja, da eh, bizkaitarra, baina, bueno, horiek ez du gaztu ber, Euroliga eh, jokatuko dutela, Eta bueno, nik usteo zaskibarlo ya Euskal Talde entzako ondo, ondo da gola Bai Gio, zikroko zan Bai Espainiako txapeketa jokatu da eh, Gandigan, irabazdea Isaac Suárez Bigarrena Eboiz Burgoizio eh, Euskal Duna Demora aldi oso nahi dena Eta irugarrena Sergio eh, Mantekon mhm. Gero, urte pelotan, hemen torneo berri bat esperimentu egiten egin Abai ah, Eta Boster dilla, jokatu zuten Boster dilla Boster Eta esan, eh, bueno, eh, bi, bi finaler dillak Ogeita bit, ogeita bat izan bukatu zuten Bueno, Postua, Ordu, eh? Ordu, bai, eta jendean ikustu niko, niko ondo. Eta pi, finalare, titin barriolak, hogeita bi, olitzola bigarrenak eta patxi erruiz, hogei. Aha, bueno. Orduan, e, bueno, enpresa beti aidea hor diru atena dian gauz berriak egiten, experimento berriak egiten, uh -huh. eta badirudi neko, neko ondo joan zela experimentu hori, eh? Bost, bostatiko, harik ikusik abian inoiz, baina haure moda de berri bat, ez bat dutena. Eh? Bai, eh? bueno, dirua atatzeko izango segurazki, baina bueno. Seguro, seguro. Bai. Gero, Dakar, eta mabila, eh, jokatzen ari da, Argentina, Chile eta Peru aldean, oso proba gorra, ez du gaztu bergan proban ja bat hiltzala ja, eh, piloto bat, bai. eh, motozale bat, eta bueno, kotxe eta liderra Stefan eh, Peter Hansel, eta John Paul eh, Catret, frantziarrak, eta motoetan Cyril Desprez eh, frantziarra, eta bigarren eh, Mark eh, katalana, zazpil minutu eta berrogeita sortzi segundu da. Jo, tenizan ere, tenbola dien bukatu, eta bere zeitzu nazi, hoi zeitzu nazi, hoi zeitzu nazi, e, Dohan, e, txapelketa irabazlea e, eh, Zonga, frantesa, eta beste frantes bat idatzen zion, Eta azkenik esan e, Kroza, e, Zorroza da Kroza, e, berroi temen sortzik eta ben kenietar bat irabazlea, Josep Ebuia. Zaten kenietar bat, zetik ena ber, e, Mariga Arralian ere <laughs> kabaz, korri, korri itzeko moduan e, kenietar rekuste ditu, baina hau izango e, Arralian korri itzen ez duna. Eh? Oru, kenietar bat, eta gero emakumeetan, eh, erietrakoa, eh, Nazaret, eh, gueldu. Bueno, hoita pixka batez, eman duna, zera, bukarakoak. Eh? Bueno, goatuko dugu aste azkenean, kirolez bai eh, saioren hirugarren irugarren demoraldia hasiko Iru, da. Irugarren demoraldia urtsi. Iru ya, de, eh. jotan eh? Ba, bai. Tita bat ikotegu, bai. Bueno, eh, iru gomidatu, erriko iru gomidatu. Izan gutxuz, bai, eh? Bai, bueno, zein hartziko dugu, bai, ez dakatik ganez, erriko iru gomidatu. Kirola jarraitzen dutenak, kirola egin dutenak edo egizte dutenak, eta gero aparte, herria ere, bueno, sartu dozten azten bat taldeetan. Eta zertuko dugu pixka kirola, eta pixka eta berre herria nolik uste duten, eta bueno, erik uste dut ezaguna diela ez, Iman Olbarretxia Torres, nik Torres bezala ezagun dugu, bai. Gio Carmen Irazorta, hau bai sokaziran eta zidegozia izan dua, eta Eh? Uh -huh. Eta bueno, eta romaniza, nik uste bueno, ezan berrek jo, Eh? Oixen, oixen. Gure romaniza, salzerua denetan. Oixen. Eh? Bueno, eta hoi, ordu batak eta laurdenetan eta errepikapena sortzi tarritan, ez da, Guximil? Hori da, eta gehu horri jabezik ez dela, martxan dagoela, eta ondo funtzionatzen dula. Momentu honetan, ba, ba. ritzen nio, eta hoi eta zofi persona haitia. Ondo zi, ondo zi. Osea, que ondo dagoela hori horri jare. Vale? Bueno, Guximil, eskerrik asko eta azken arte. Iri, eskerrik asko, ondo zegi. Aio. Aio. Aio.